clerae gepatroi havas pli grandain familioin. Ce mal alta clerigio de gepatroi, la familio ofte restas pli mal granda, olce bone clerigintai paroi. Tion montras analiso de datumoi el dudectu Europa ilandoi. Se almenau unu gepatra persono nur mal alte clerigis, tiam pli malofte nascigias fratai infanoi. Olse ambau ge patroi havas clerigion je nivelo de faca altlerneo au de universitato. Ciam, cae ciom da infanoi nascigias en partnerezzo, tio ancau dependas de la finanzae rimedoi de la paro. Tiui dependas forte de la profesia agado, de la viv en speso, cae tiel ancao de la clerigia nivelo. A parte por mal alte clerae homoi, cun nur sub averagia viv en speso, la clerigia nivelo de la partnero povas esti decida por havi au ne havi pluan infanon. La Instituto pri demografia esplorado en Rostock, Germanio, faris panelan studajon en ciu trovigas indicoi pri ciui membroi de la enquetitai domastrumeioi. Interalie ancau pli clerigia nivelo cae nombro de infanoi. Sur base de tio, la esploristoi calculis la probablezzon che paroi cun malsamai clerigiai fonoi ricevos duan au trian infanon la focuso ce tio sur fratai infanoi, char la combino de clarigioi contextas plei ofte pli forte cun la nascigio de dua infano, ol cun la nascigio de la unua infano, ili accentas. La analiso ocasis por quin gruppoi, paroi ce ciui ambauge patroi estas bone, mese, au malalte clarigintai cae crome paroi, ce ciui la patrino havas mal altan, cae la patro havas altan clerigion, au inverse. Precipe en la nordo de Europo, la differenzoi estas gravae. En la landoi ciel Danlando, Svedio, cae Norvegio, cae tiel plu, la probablezzo por la nasco de duai infanoi, ce du bone clerigintai partneroi, dugis quin jaroin post la unua nasco, estas proximume quaroble pli granda, olce du malalte clerigintai partneroi. Eble paroi cun malalte clerigio, en la nordiae landoi, estas ce decido pri plua infano confrontatai cun plei multa elimigoi, cio vide alla alta mesur de social statai transtonai finanzai helpoi por familioi, en tiui landoi estas rimarkinda, scribas la stiencistoi en sia studaggio. Ancao en aliae landoi de Europo la procentaggio de duae nascoe ce paroi cun unu au du malalte clerigintai gepatroi estas multi pli malalta, olce bone clerigintai paroi. En occidenta Europo, inclusive de Austrio, tio trafas anca por la nascoi de triai cae pluai infanoi. Por clarigi, ciù la malsamai ciferoi inter paroi con alta cae aliai clarigiai niveloi, estas causitai de differenzoi en la stabilezzo de la partnerezzo inter la malsamai clarigiai niveloi, au de la disponeblezzo de economiae fontagioi, ciel profesia occupigio, securezzo della labor posteno, cae finanza situazio, au ciude aliai fontagioi, ciui contextas cum clarigio, do exemple sociai retoi, aliro al san servoi, au mecanismoi de prilaboro de stresso, au por solvado de conflictoi. Necessas laulas ciencistoi, pluai esplorai studoi. Grava factoro, estos lau mi, la disponeblezzo de geavoi, ie ambau flancoi de la familio.